بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى على آله و اصحابه والاه خب اولین درس مبادی العربیه قسم نحوش موضوع النحو موضوع النحو چه هست کلا این کتاب مبادی ابتدا سوالاتی رو مطرح میکنه بعدا اون سوالات رو پاسخ میده ان ای شیء یبحث النحو میگه علم نحو در رابطه با چه چیزی بحث میکند دو هل الالفاظ كلها سواء عند ترکیب آیا الفاظ همهشون هنگام ترکیب در جمله ها با هم مساوی هستند اینا رو پاسخ میده خودش سه ای شیء یلزم لمن يريد ان يكون كلامه موافقا لقانون النحوی چه چیزی لازمی است برای کسی که میخواهد سخنش موافق قوانین نحو باشد چه چیزی لازم هست چهار ما هي القواعد التي تعرفنا حالت آخر كل كلمة من الكلمات المبنية میگه ما هي القواعد التي چه هستند اون قوائدی که تعریف میکنند برای ما میشناسانند ما را حالت آخر هر کلمه ای از کلمه های مبنی رو پنج هل توجد قواعد قواعد تعرفنا حالت آخر كل کلمه من الكلمات المعربه میگه آیا یافت میشه قواعدی که معرفی کنه به ما بشناساند ما را حالت آخر هر کلمه ای از کلمه های مورب را آیا قواعدی وجود داره که آخر کلمه های مورب و حالت شنو برای ما معرفی بکنه که چه حالتی دارن تمام اینا رو پاسخ میده یک سوال اول رو پاسخ میده گفته بود علم نحو در رابطه با چه چیزی بحث میکند یک یبحث النحو میگه بحث میکند نحو در مورد چی یک ان احوال اواخر کلماتی بعد ترکیبها علم نحو بحث میکند در رابطه با حالت های آخر کلمات علم نحو بحث میکند در رابطه با حالت های آخر کلمات بعد از ترکیبشون یعنی کلمه به تنهایی نحو در موردش بحث نمیکنه موقعی که ما میگیم زید خب نحو میخواد چی بگه چی ولی موقعی که ما بودیم این زید رو در جمله قرار دادیم زیدون عالمون آه این علم نحوه که میگه ما زیدون و آخرشو چه حرکتی بدیم آلمون و چه حرکتی آخرشو حالت آخرشو این علم نحوه که به ما یاد میده میگه بحث میکند علم نحو از حالت های آخر کلمات بعد از ترکیب بعد از چی؟ بعد از اینکه در جمله واقع بشه دیگه چه موقع المفردات فی الجمله و دیگه بحث میکند از محل کلمه های مفرد در جمله و صوغ الجمله من المفردات على مقتضى الكلام العربي الصحيح و از محل کلمه های مفرد در جمله و از ساخت دیگه از چه بحث میکند و از ساختن جمله از مفردها و از ساختن جمله از چی؟ از مفردها طبق اقتضای کلام عربی صحیح طبق اقتضای کلام عربی صحیح یعنی یک کلام عربی صحیح چی چیزی رو اقتضا میکنه خاصار چی هست طبق اون ساختن جمله رو نحو در موردش بحث میکنه پس به سادگی بیان کرد که علم نحو در مورد چه چی چیزی بحث میکند دو الالفاظ اند ترکیبی قسمانی الفاظ هم هنگام ترکیب بر دو قسمت الفاظ ها زیدون عالمون علا فی هم اینا همشون لفظند میگه این الفاظ بر دو قسمت یعنی اینطور نیست که الفاظ همشون مثل هم باشند میفرماد الالفاظ اند ترکیب قسمان الفاظ هنگام مرکب شدن هنگام ترکیب بر چند قسم میشن؟ بر دو قسم یک قسم یثبت آخره على حالت واحده قسمی که آخرشون بر یک حالت میشه ثابته مثلا کلمه هاولائی همیشه ثابت هاولائی همیشه کسر داره در ترکیب هیچ موقع آخرش تغییر میگه و یسمى مبنیا این نوع الفاظ چی نامیده میشوند مبنی جاء هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء حالا اگر جای همین هؤلاء رو با زید عوض کنیم جاء زید رأيت زيدا مررت بزيد پس الفاظ بر دو قسم میشن قسم بعدی چه هست فرق نکن لفظ دیگه هر کلمه مگه لفظی نه <laughs> پس وقسم تتوارد على آخره أحوال مختلفة قسم اول اون بود که آخرشون چه هست؟ ثابت قسم دوم اونی هست که حالت های مختلفی بر آخرش میاد حالتهای چی؟ مثل کلمه زیدون که ما در مثال آوردیم پس و قسم تتوارد على آخره احوال تون قسمی که وارد میشه بر آخرش حالت های مختلف و یسما معربن این قسم دوم چی میگند؟ معرب سه من اراد ان یکون کلامه آ اون پرسش هایی رو که در ابتدای درس مطرح کرده بود الان پاسخشون میده میگه سه من اراد پنج سوال بودن پنج تا دیگه شماره من اراد ان یکون کلامه موافقا لقوانین النحو يحتاج ان يعرف الكلمات المبنيه والكلمات المعربه المعربه وانواع الاعراب ومواضعه حتى يعطي كل لفظ حقه ويسلم من الخطأ سوالی مطرح کرده بود که چه چیزی لازم است برای اون شخصی که میخواد سخنش موافق با قوانین نحو باشه میگه هر کسی میخواهد من اراد ان يكون كلامه موافقا لقوانين النحو يحتاج ان يعرف الكلمات المبنيه والكلمات المعربه هر کسی که میخواهد سخنش رزور سخن عربیش نه فارسیش چون در فارسی ما قاعده نداریم هر کسی که میخواهد سخنش موافق قوانین نحف باشد نیاز دارد که بشناسد کلمات مبنی را و کلمات چی را را کلمات مبنی را و کلمات مورب را و انواع اعراب را این رو همه رو بحثون میاد و انواع اعراب هم باید بشناسد و مواضعه و جایگاهش رو حتی یعطی کل لفظ حقه تا بدهد هر لفظی رو حقش رو شما ببین اول باید بدونی که این کلمه مورب هست یا مبنی هست بعدا بدونی که این چه موضوعی داره مرفوعه منصوبه یا مجروره یا مجزومه که اون حقشو بدی اگر مرفوعه مرفوعش کنی اگر منصوبه منصوبش کنی اگر مجرور است مجرور و یسلم من الخطا و از خطا در امان بماند سالم بماند پس این اما سوال بعدی که مطرح کرده بود سلیم یسلم مجردی شهار لم توضع قواعد لتعريف حالة آخر كل كلمة من الكلمات المبنية نقاط خيلي أساسي من در نحو در أدبيات عرب وإنما يتوقف ذلك على السماع من أفواه العارفين العارفين والنقل من الكتب الصحيحة والمعاجم نقطة قشنجي قفت میگه وضع نشده قواعدی برای شناساندن حالت آخر هر کلمه از کلمه های مبنی ببین این مثلا هاولای ما به عنوان نمونه کلمه مبنیه من هم یک کلمه مبنیه الذین هم یک کلمه مبنیه هاذا هم یک کلمه مبنیه خب میگه قواعدی که ما بیایم حالت آخر کلمات مبنی رو بدونیم که چه حرکتی دارند وضع نشده پس هاولایی ما از کجا بدونیم کسره بهش از شنیدن از عرب اونایی که آگاهند به زبان عرب یا از کتاب های معتبر آقا کتاب های معتبر در ادبیات عرب هاولایی رو چی دادند؟ کسری پس اینو میگن سمایی این قیاسی نیست این که کلمات مبنی بشمارند ولی اینا رو جلوتر خودش میگه قاعده کلی میده که آقا این کلمه ها مبنیات بعد از که ما دونستیم مبنیات خب آخرش مبنی بر چی کسره هست یا فتحه یا سکون یا زمه اینش سماعیه ما یک بار میشنویم که اولای مبنی بر کسره همیشه بهش کسره میدیم قاعده ای که ما بدونیم که کدوم مبنی مبنی بر چیه کدومی که مبنی بر فتحه همچنین قاعده وجود ندارد میگه وضع نشده از قواعدی برای تعریف حالت آخر هر کلمه از کلمه های مبنی و متوقف هست این شناختش بر شنیدن از دهان عارفین یا نقل از کتب صحیح یا از معجم ها فرهنگ لغت ها معجم ها پس اینی که هاولایی مبنی بر کسر هست من مبنی بر سکونه الذین مبنی بر فتحه هست هذا مبنی بر سکونه اینش از زبان عارفین از کتابهای معتبر و صحیح اما قاعده ای که به ما بگه کدوم مبنی مبنی بر کدوم حرکت همچنین قاعده وجود ندارد چون این سوال قبلا مطرح کرده بود پاسخش داد فائده الا انه لا صعوبه في معرفه الكلمات المبنيه میگه متوجه باش میگه سختی در شناختن کلمات مبنی وجود ندارد لا صعوبة في معرفة الكلمات المبنية مشکلی در شناخت کلمات مبنی وجود ندارد اولا لانها قليلة جدا بالنسبة الى المعربه میگه چرا؟ میگه اولا کلمه های مبنی به نسبت کلمات معرب خیلی کمترند ها؟ کلمات مبنی نسبت به کلمات معرب به مراتب کمترند وثانيا ودوما لأننا ذكرنا أشهرها في باب الإعراب والبناء میگه زیرا ما ذکر کردیم مشهورترین اونها رو در باب اعراب و بنا اینجا ذکر میشن کلمات مبنی در کتب نحوی مشخصا آغاز زمائر موصولات اشارات حروف مرکبات مثلا شما برید در کتاب هدایه یک نهتایی تقریبا ذکر میکنه خب میخونیم خودمون نگران نباشید پس اینجا بعد از اینکه گفت کلمات بر دو دسته هستند مبنی و مورب اومد این اطمینان خاطر رو به دانشجو به دانش آموز بدهد که مشکلی در این رابطه وجود یه بار که اینا رو بیاد بگیرید دیگه خلاص زمایر همشون مبنیات. موصولات مبنیند اند استثناء استثناهای ریزی اگه جای وجود داشته باشه که اونجا خواهیم خوند الى آخر پنج سوال پنجمی رو که اونجا مطرح کرده بود در ابتدای بحث اینجا داره پاسخش میده میگه ان النحویین وضعوا قواعد خصوصیتا لمعرفه حالة آخر كل كلمة من الكلمات المعربة ومن هذه القواعد تعرف الحالات التي يجب أن يكون فيها آخر الفعل مرفوعا أو منسوبا أو مجزوما والحالات التي يجب أن يكون فيها آخر الاسم مرفوعا أو منسوبا أو مجرورا سوال آخر فاسخ دي ميجن نحفيها قرار دادان قوائد را قوائد مخصوص رو برای چه چیزی؟ برای شناخت حالت آخر هر کلمه از کلمه های مورد یعنی نحوی ها قواعد رو وضع کردند که طبق اون قواعد تو حالت آخر کلمات مورد رو میشناسی مثلا موقعی که میگن جا زیدون و علیون یا ذهب علیون الى بندر تو طبق اون قواعد میدونی که زید رو چه حرکتی بدی بنده رو چه حرکتی بدی خب من هذه القواعد تعرف الحالات التي میگه از همین قاعده های نحوی است که حالت هایی که آخر فعل چه اعرابی داشته باشه شناخته میشه که آیا مرفوع باشه یا منصوب یا مجزوم یا حالت های آخر اسم شناخته میشه که آیا آخرش مرفوع یا منصوب یا مجرور؟ اینجا یک اشاره قشنگی کرد که فعل سه اعراب داره مرفوع و منصوب و مجزوم اسم سه اعراب داره مرفوع و منصوب و مجرور ببینید فعل ها مجرور نمیشند اسم ها مجزوم نمیشند در کل ها چهار تا هستند رفع و نصب و جر و جزم از این چهار تا ستاش مال اسم ستا مال فعل از این چهار یکی رو فعل قبول نمیکنه یکی رو اسم اسم ها مجزوم نمیشند و فعل ها مجرور نمیشند خب این بود از درس اول الله درس بعدی با توانیم